sami tim. In finem, Salmus David. Celi enerant gloriam Dei, et opera manum eus annuntiat firmamentum. Dies diei eruptat verbum, et nox nocti indicat scientiam. Non sub loquele neque sermones quorum non audiantro voces eorum in omnem teram exibit sonos eorum et in fines orbis terre verba eorum in sole possui tabernaculum suum et ipse tamquam sponsus procedens de talamo suo. Exultavit ut gigas ad corendum viam. Assumu celo egressio eus. Ero corsus eus usque ad summum eus, nec est qui se abscondat a calori eus lex domini immaculata convertens animas testimonium domini fidele sapientiam prestans pavlis justitiae domine recte laetificantes corda preceptum domini lucidum illuminans oculos timo domini sanctus permanens in saeculum saeculi iudicia domini vera justificata in semi tipsa desidera bilia super aurum et labitum pretiosum multum et dulci ora super mel et favum et et servus cru tuos custodi Dea, in custodiantis ilis retributio multa. Delicta quis intelligit, ab occultis meis munda mei, et ab alienis paracesu servo tuo. Si mei non fuerent dominati, tunc immaculatus ero, er mundabo adelicts adelicto maximo et erunt ut complaciant eloquia oris mei et meditatio cortis mei in conspecto tuo semper domine adiutor meus et redemptor meus